I knew I needed to gas up. Știam că trebuia să mă duc să mai bag niște benzină. But I thought I could get there. Și am crezut că totuși ajung. But I forgot that the place I was going, that the, the, the building was up on a hill. Și am uitat că clădirea unde trebuia să mă duc era pe un deal. And when, when I started to go up, și când am început, am, început să mă duc în sus, the, the gas uh, didn't keep going into the engine. <laughs> și uh, benzina a mers în motor. So I, my car broke down right there. So I had to turn around and as I started facing downhill it started back up. And and I was ba- barely able to get into the gas station, eh, gas up. Since that day, I, I keep my gas tank at least 25% full. uh, eu mențin rezervorul cam la 25% plin. You know, many many leaders uh, spiritually they run on a gas tank that's on empty. Mulți lideri din punct de vedere spiritual merg uh, funcționează așa în viață pe un rezervor aproape gol. They, they get very busy with life. Sunt așa de ocupați cu viața. They get very busy just trying to help other people. Uh, devin așa de ocupați încercând să ajute alți oameni. How many of you are married in this room? Câți sunteți căsătoriți în sală? Okay, a few. So câțiva. Most of you are stressing about dating someone. Mulți vă gândiți la când o să întâlniți pe cineva. And all these things going on. Și toate lucrurile acestea. It's easy for us to get sidetracked from looking at our spiritual gas gauge. E ușor pentru noi să uităm, să ne mai uităm la uh, cum îi spune la asta, unde când la rezervor, dar e la indicatorul de la rezervor. Mersi. And <laughs> and we can end up uh, just having just enough fuel to get through the day. Și uh, de multe ori uh, uh, reușim să avem destul, destul benzină și ce avem nevoie să treacă ziua. What are you like spiritually? Tu cum ești din punct de vedere spiritual? Are you filled to the full measure as Paul says to the Ephesians? Ești plin cu toată plinătatea lui Dumnezeu, cum spune uh, Pavel către Efeseni? When people come up to you, what kind of confession comes out of your mouth? Când oamenii vin și te abordează, ce fel de mărturisire iese din gura ta? People come up and say, "How are you doing?" Și oamenii vin și te întreabă, "Cum ești?" And you say, "Oh, barely getting by." Ah, abia rezist. It's been a long week. A fost o săptămână grea. I'm so tired. Sunt așa de obosit. God will give me grace. Dumnezeu îmi va da harul lui. You know, what, what is your, your lifestyle like? Cum e stilul tău de viață? I believe God's calling us to be Christians that would be full. Eu cred că Dumnezeu ne cheamă să fim creștini care vom fi plini. that our relationship with him would be the source of everything we do. Relația noastră cu el va fi sursa a tot ceea ce facem noi. That we wouldn't get so focused on the temporal things of this life Că nu ne vom deveni așa de uh, concentrați la lucrurile temporare ale vieții. That we forget the most important relationship. Și că uităm cea mai importantă relație noastră. When you function on empty, când tu uh, funcționezi așa pe, rezerv, pe rezervorul gol, you are not very effective. Nu ești foarte eficient. Effective leadership is leadership that is full o, o conducere eficientă și un lider eficient este un lider care e plin. When you go to counsel young people if you're on empty, și când mergi și dai un sfat, îl consiliezi pe un tânăr și tu ești gol, you're going to struggle having spiritual impartation. Și o să, o să ai dificultăți în a, în a împărtăși ceva spiritual cu el. But if you are full, you will find that you always have a word for young people. Dar dacă ești plin, vei vedea că tot timpul vei avea un sfat bun pentru un tânăr. If you are full, you will find you always have spiritual revelation for your own life. Când ești plin, vei vedea că tot timpul ai o revelație uh, pentru viața ta. Jesus says in John chapter 10, în Ioan capitolul 10, Iisus spune, He says, I come to give you life to the full. Eu vin să vă dau viață din abundență. In Romans, din belșug. In Romans chapter 15, Romani 15, uh, verses 28 and 29, uh, 28 la 29, Paul's writing to the Romans and he says, I want you to understand something. Pavel scrie la și le spune că vrea ca să înțeleagă ceva. He says, I plan on coming to see you. Vreau să vin să vă văd. And when I come, dar când vin, I will come in the full measure of Christ. Voi veni în toată plinătatea lui Isus. One of the marks of Paul's life Unul din uh, lucrurile care îl diferenția pe Pavel de ceilalți is that he was always full. Era că în tot timpul era plin. And today we need to be leaders that are full. Amen. Și noi trebuie să fim lideri astăzi care suntem plini. All right, can we can we open up in prayer? Haideți să ne rugăm. Can we just hold up our Bible for a second? Uh, să ne rugăm și să ridicăm Bibliile. I believe as leaders it's always important to lift up our Bible. Cred că e important ca lider să ridici Biblia ta. Just symbolic of saying, you know what, this is the book we submit to. Simbolic să recunoști că asta e cartea după care ne luăm și Let's ne trăim viața. Hai să ne rugăm. Father God, we pray today. Tată, ne rugăm astăzi. Lord, that you would come and speak to us through your living and active word. Ca tu să vii în continuare și să ne vorbești prin God, cuvântul tău. God, help us to get our breakthrough today. Doamne, ajută-ne să primim un, un, un mesaj astăzi. Lord, that through this conference we would break the silence in our life. Ca prin această conferință să rupem tăcerea din viața noastră. Lord, that we would get a breakthrough so we could be a breakthrough. Ca Doamne să primim uh, o eliberare ca să fim o eliberare pentru alții. Lord, come and open our eyes. Deschide-ne ochii. Lord, to see any areas of our life that we need to adjust. Să vedem orice din viața noastră pe care trebuie să le ajustăm. Lord, that we may be the ultimate example for you. Ca să fim exemplul uh, pentru tine. Speak to us today, Lord, we pray. Vorbește-ne în această uh, dimineață, te rugăm. Amen. Amen. Amen. I think that was Romanian. The oh, amen. Oh, it was good. It was okay. good. <laughs> um, you know, today culture has shifted so much from even 10 years ago. Astăzi cultura s-a schimbat așa de mult și dacă privim în urmă cu 10 ani. Throughout the world, society is writing books about the millennials. Um, în toată lumea, oamenii scriu cărți despre millennium. The, that's those that are coming of age after the year 2000. They're, they're turning 18 after the și year 2000. E vorba de cei care uh, ajung să aibă 18 ani după, uh, după anul 2000. How many of you were born uh, after 1980? Câți v-ați născut după 1980? Okay. You're a millennial. Ce se spune un, mile, un mine, millennial? Me and Ted aren't. Huh? Millenist. When were you born? Millenist? Millenist. When were you born? 78. Yeah. So me and Ted, we're, we're not millennials. Eu cu Ted nu suntem uh, mileniști. We are old men. Suntem oameni bătrâni. <laughs> There's some very unique things about the millennials that you need to understand. as a leader. Uh, sunt câteva lucruri interesante care trebuie să le știi despre mileniști uh, ca, ca lider. Culture is shifting the mindset of the millennials. Uh, cultura schimbă modul de gândire al mileniștilor. The millennials as a generation are very focused on themselves. Sunt foarte concentrați la ei înșiși. Their value systems have shifted significantly. Sistemul lor de valori s-a schimbat în mod semnificativ. Where wisdom once had a lot of value, unde înțelepciunea a avut o mare valoare, they have replaced that with knowledge. Acum uh, uh, cunoștința are pentru ei o mare valoare. So where someone used to work 30 years in in some job, unde uh, mai de mult cineva lucra 30 de ani la o slujbă, today they go to college and they get their master's merg la degree. la facultate, și-au masterat-o. And they have the knowledge, și-au cunoștința, but not the wisdom. Dar n-au înțelepciunea. Wisdom comes through experience. Înțelepciunea vine prin experiență. The millennials don't value wisdom as much as they value knowledge. Mileniștii nu apreciază așa de mult înțelepciunea cât apreciază cunoștința. The Bible says that knowledge tends to puff people up. Biblia spune că cunoștința îi, ridică, așa, îi face pe oameni mândri. Knowledge without wisdom will always lead to destruction. Cunoștința fără înțelepciune va duce la distrugere. Today young people are so much smarter than me. Astăzi tinerii uh, sunt mai, mai înțelepți ca mine. Whatever I'm gonna preach on, despre ce o să vorbesc, they can go type into Google, ei merg pe Google, and they'll know more than I ever know. Și imediat vor cunoaște mai multe decât cunosc eu. They're so much smarter. Așa cunosc așa de multe lucruri. When it comes to knowledge. Când e vorba, înțelepți când e vorba de cunoștință. But many of them lack the ability to apply knowledge. Dar mulți nu au abilitatea de a aplica cunoștința. Which is called wisdom. Care e vorba de înțelepciune. Because of this shift in culture, datorită acestei schimbări în cultură, You can't just come to them with knowledge. Nu poți să vii la ei doar cu cunoștință. They can go turn on the internet. Ei pot să aprindă internetul. And they can get better notes than you'll ever have. Și pot să facă rost de notițe mai bune decât ai tu. They can study things ei pot in an studia instant. lucrurile rapid. They could be in a library in Rome. Pot, uh, pot ajunge într-o librărie They în Roma. Be in a library in the States. Pot intra într-o librărie în Statele Unite, într-o bibliotecă, adică. Gathering information from wherever they want. Adună informații de unde vor ei. And they can end up with more knowledge than you in an instant. Și într-un scurt timp pot ajunge cu mai multă cunoștință decât știi tu. What this generation needs to see is people with wisdom. Dar ce generația asta are nevoie să vadă sunt oameni cu înțelepciune. And wisdom comes from someone who is full. Și înțelepciunea vine de la cineva care e plin. What is it that we're supposed to be full of? De ce să fii plin? What, what is it that God wants inside of us that'll set you apart as a leader today? Ce vrea Dumnezeu să ai tu în tine? De ce vrea să fii plin care te, care te va separa de ceilalți? Today, one of the signs of maturity is independence. Astăzi, un semn al maturității este independența. So, <clears throat> Someone is mature when they move out on their own sometimes. Îl numesc pe cineva un matur când merge și trăiește singur uh, afară din casa părintească. Someone is mature when they start paying their own bills. Uh, uh, e cineva e matur când începe să-și plătească singur facturile. So independence is a good thing though, right? Independența este un lucru bun. We, we want you to pay your bills. Vrem ca tu să-ți plătești facturile. Your parents at some point want you to move out. Uh, părinții tăi la un moment dat vor ca să, te muți. some of your parents want to just move you out right now. <laughs> din părinții voștri vrea să vă mute chiar acum. These, these are good things. Sunt lucruri bune. But biblical maturity dar uh, maturitatea biblică is not based upon independence. Nu e bazată pe independență. It's based upon dependence e, upon God. E bazată pe dependența noastră de Dumnezeu. And so you have to understand as a leader. Așa că tu ca și lider trebuie să înțelegi. That being spiritually mature is not off on your own. Că a fi uh, uh, matur spiritual nu e să fii tu singur de tine. A spiritually mature Christian is someone who is dependent upon God. Un creștin matur spiritual este cineva care e dependent de Dumnezeu. Dependent upon his church. Dependent de biserica lui. and dependent upon the chosen leaders that God has placed in that church. And when we become dependent on God, și când noi devenim dependenți de Dumnezeu, that's when we begin to get full. Atunci noi începem să devenim plini. So how do you know if you're dependent upon God? Așa, cum știi dacă ești dependent de Dumnezeu? Well, it, it all depends on if you're the type of Christian that likes to run on empty. Totul depinde dacă ești uh, tipul de creștin care îi place să meargă cu rezervorul gol. A dependent Christian un creștin dependent knows they need to be in the word of God. Știu că trebuie să citească cuvântul lui Dumnezeu. I got up this morning and read the word of God. M-am trezit azi dimineața, am citit cuvântul lui Dumnezeu. Not so I could speak to you today. Nu ca eu să pot să vă vorbesc vouă. But so that I could be full when I did speak to you today. Ci că atunci când eu voi vorbi, vă voi vorbi, vouă să fiu plin. God's already spoke to me through his word. Dumnezeu deja mi-a vorbit prin cuvântul lui. I was in Leviticus of all places this morning. Eram dimineața asta în Levitic, din toate alte cărți care aș fi putut fi. What good can come out of Leviticus? Ce bun poate ieși din Levitic. And I'm in the word of God in Leviticus. I started in chapter cuvântul Dumnezeu din Levitic. And I'm reading and it's talking about cleaning goat parts and și vorbește parts. despre cum curățire cu uh, viței uh, și uh, uh, iezi. and sprinkling blood. Și cum să stropești sânge. And I'm thinking, this is crazy. <laughs> What are you trying to say to me, Lord? Doamne, ce vrei să spui prin aceste lucruri? And as I was reading this morning, și în timp ce citeam azi dimineață, God started speaking to me about worship. Dumnezeu începea să vorbească despre închinare. And he said, "Punch." Punch, m-a spus. Why he calls me Punch, I don't know. <laughs> nu știu de ce îmi zice Punch. He's God. I let him get away with it. Dumnezeu nu mă leg de el atunci. And he said, Ponch, El zice, Ponci, worship is a big deal to me. închinarea e un lucru important pentru mine. And me and God started having this whole conversation about what real worship is. Și Dumnezeu a început să vorbească ce, ce înseamnă pentru el închinarea. See, God was very particular about the way they would worship him. Eh, Dumnezeu a fost foarte atent în modul în care poporul Israel urma să se închine lui. So when I was done with my study time and I went into my prayer time, și după ce am terminat uh, momentul meu de studiu biblic, uh, am intrat în rugăciune. I decided I would worship a little bit. Am decis să mă închin un pic. Now, I can't sing. Acum trebuie să vă mărturisesc, eu nu pot cânta. But I can worship. Dar pot să mă închin. <laughs> And uh, I started to worship this morning, just realizing how big of a deal it was to God. Și am început să mă închin uh, uh azi dimineață, înțelegând cât de important e asta pentru Dumnezeu. After traveling 28 hours yesterday. Și după ce am călătorit 28 de ore ieri. This morning I feel fresh and full. Dimineața asta mă simt uh, proaspăt, plin. Because of my time in the Word of God. Datorită timpului pe care l-am petrecut în cuvântul lui Dumnezeu. And as Christians, we need to make a decision that we're going to be full. Ca și creștini, noi trebuie să luăm o decizie că trebuie să fim plini. That we're going to prioritize our time with God. Că ne vom priorita, uh, priori, uh, vom, uh, vom face o prioritate din timpul nostru cu Dumnezeu. It can't be something we do just to be religious. Nu poate fi ceva ce facem doar ca să fim și noi religioși. I don't like religious things. Eu îmi plac lucrurile religioase. I like things to be authentic and real. Mie îmi plac lucrurile să fie autentice și reale. But I know that if you want something to be authentic and real, sometimes you have to do it even when you don't want to. Dar știu că atunci dacă vrei ca lucrurile să fie autentice și reale, uneori trebuie să faci anumite lucruri chiar dacă nu simți să le faci. If I said to my wife, I just don't feel like talking to you today. It would not go good for me. Nu ar fi prea bine pentru mine asta. She wouldn't go, "Oh, I understand you're so busy." Nu, oh, She'd go, "Boy!" <laughs> Not really. No, <laughs> no chiar așa s-ar întâmpla. My wife expects me to talk to her. Soția mea așteaptă că eu să vorbesc cu ea. My wife expects me to share my feelings with her. Soția mea așteaptă ca eu să mă împărtășesc sentimentele mele cu ea. And if my wife being a natural being here on earth expects that, how much more our Father in heaven? Și dacă soția mea, că e o ființă umană aici pe pământ, așteaptă asta, cu cât mai mult așteaptă Dumnezeu acest lucru. In this last uh, year of my life, în ultimul an uh, din viața mea acum, my life has gotten crazy busy. Uh, uh foarte ocupat. Uh, my, my job, I actually oversee the youth ministry at my church, which has three campuses. Acum mă ocup de uh, toate uh, bisericile care sunt sub biserica noastră și tot tineretul de la fiecare biserică. Uh, we have uh, on five, about five to 600 kids on these three campuses. Avem 5 600 de tineri la aceste uh, trei biserici. And I directly oversee two of the campuses. Și eu mă ocup de două din uh, uh, campusuri. And the third campus is overseen by uh, one of the guys on my youth staff. Și a treia îi, uh, se ocupă un, unul care e sub mine. I also teach at a Bible college. De asemenea, predic la o școală biblică, la un colegiu biblic. Uh, I also help out in our worship department. ajută la departamentul de <laughs> închinare. laughing. <laughs> Uh, I, I, I work on the management side of it, not the singing side of it. uh, lucrez la management, nu la cântat. <laughs> Uh, we, we're producing a CD right now. Producem acum un uh, nou CD. We put on a fairly large youth conference. Noi avem uh, o conferință destul de mare care organizăm. And in all this uh, stuff that's going on in my life, și toate lucrurile astea care se întâmplă în viața I, mea, I can find myself running on empty. uh, de multe ori mă, uh, mă, uh, pot ușor să, uh, să fiu gol, să And, and I can justify it because I'm so busy. Și pot justifica asta că sunt foarte ocupat. You know, I've got uh, my wife and two kids. Am soția mea, doi copii, I got the most beautiful daughter on planet Earth. am cea mai frumoasă fetiță de pe pământ, She's almost three. Her name's Haley Grace Louder. Are aproape 3 ani, Haley Grace Lauder. And then my boy is a year old. His name's Ezra. Ezra e băiatul meu, are un an. He's my man child. E băiatul, bărbatul meu. and uh, I, so I've got family stuff. Așa că am, you know, fam- familia mea. I've got ministry stuff. Lucrarea. I've got things that I'm passionate about. Am eu lucruri care eu sunt pasionat, hobby-urile mele. And I, I could justify always being on empty. Și mă pot justifica de ce tot timpul ă, a, aș putea fi gol. But I made a decision that I want to be like Paul. Dar am luat o decizie că vreau să fiu ca și Pavel. That wherever I go, că oriunde mă duc, I go in the full measure of God's grace. Mă voi duce în toată plinătatea harului lui Hristos. And as, as leaders, we have to make a decision. Și noi ca și lideri trebuie să luăm o decizie. Are we going to walk in the full measure of God's Vom grace? umbla noi în toată plinătatea harului lui Hristos. So what about you? Uh, cum e cu tine? Go ahead and just close your eyes for a minute. Poți să-ți închizi ochii pentru puțin timp? And I want you to ask yourself and be real honest this question. Aș vrea să uh, îți pun o întrebare și ar fi fain să fii sincer. What is my spiritual gauge like? Cum arată indicatorul meu spiritual? acum. Am I constantly running on empty? În mod constant eu încerc să funcționez pe un rezervor gol. Am I constantly coming up with reasons for why I'm so busy? În mod constant vin inventez tot felul de motive de ce sunt am rezervor gol spiritual. Do I constantly justify and make it okay to run on empty? în mod constant mă justific uh, de ce uh, eu uh, funcționez cu un rezervor gol spiritual. I believe today that God's going to change your perspective a little bit. Eu cred că Dumnezeu îți va schimba astăzi perspectiva ta un pic. To get you to be a Christian that's full. Ca să te facă să fii un creștin care ești plin. And I, I don't want uh, you to feel condemnation. Nu vreau să simți condamnare. I want to just open your eyes up to the biblical truth. Vreau să îți deschizi ochii să vezi adevărul biblic that if you will be a Christian that's full, că dacă tu vei fi un creștin care ești plin, if you'll prioritize your time with God, dacă o să faci o prioritate din timpul tău cu Dumnezeu, it'll make everything else more effective. Totul va deveni mult mai eficient. All right, you can open your eyes. Poți să deschizi ochii. I want to give you five simple things real quick. Vreau să um, cinci lucruri repede. Uh, to uh, how to stay full. Cum să rămâi plin. And these are, these are fairly simple. Sunt lucruri simple. But God is fairly simple. Dar Dumnezeu e simplu, nu e așa complicat. And, and the first thing to staying full Primul lucru în a rămâne plin is to make sure that there's a constant inflow into your life. E, să te asiguri că uh, în mod continuu uh, primești uh, în viața ta. That balances the outflow in your life. Care echilibrează uh, slujirea ta, ieșirea uh, care o dai tu la alții. The busier you get, cu cât devii mai ocupat, the more inflow you should have in your life. Cu cât va trebui să spui la tuturor viața ta. I, my life just got a lot busier on January 1st of this year. Uh, viața mea a devenit mai ocupată de, din ianuarie 1. I took over another one of our campuses. Am, uh, am preluat un una campus. And I went from working about 50 hours a week to 70 hours a week. Eh, lucrez acum 70 de ore pe săptămână. And I made a decision at that point in my life. am luat o decizie în acel punct din viața mea. That I was going to pray more. o să mă rog mai mult. I didn't know how I was going to pray more. <laughs> Nici nu știam cum o să mă rog mai mult. But I knew if I was going to be busier, I needed to be more full. Dar știam că dacă o să fiu mai ocupat, ar trebui să fiu mai plin. What I found as I prioritized my time with God, și ce am aflat în timp ce uh, făceam priorități uh, în timpul meu cu Dumnezeu, I was able to change all my counseling appointment times. Am putut să-mi schimb toate uh, consilierele pe care le făceam. From one hour to a half hour. De la o oră, consilier de jumătate de oră. And I ask God to give me wisdom as I counsel young people. Și am cerut Dumnezeu să dea înțelepciune în timp ce consiliez pe tineri. I counsel three to six young people every day. Și uh, consiliez cam 3-6 tineri pe zi. That's that's what my schedule time my secretary schedules that for me. Așa secretara mea planifică aceste consilieri. And I find that when my tank is on full și îmi dau seama că atunci când și realizez când rezervorul meu e plin, God will give me wisdom in a moment. înțelepciune într-un moment. And what used to take me three counseling sessions. Și uh, dacă în trecut dura trei consilieri. By God's grace, I can do in one counseling prin, session. Prin uh, harul Dumnezeu pot să am aceeași eficiență o singură dată când mă Being full will affect every area of your ministry. Când ești plin, va afecta acest lucru toată slujirea ta. Whether you're a pastor, a small group leader, whatever lider, your role is. Uh, lider de grup, indiferent care e rolul tău. If you are full, it'll affect everything. Dacă ești plin, va afecta absolut toată slujirea ta. Make sure there's inflow. Asigură-te că primești tot timpul. Make sure you're listening as your pastor preaches on Sundays. Ascultă când pastorul tău predică duminica. Listen to messages on tapes or CDs or online. Ascultă mesaje pe casete, DVD-uri uh, uh, online. I constantly podcast other preachers. Eu am uh, eu știi cum podcast uh, alți vorbitori I'm constantly reading books. În mod constant citesc cărți. On the way over here, I've got a couple books I'm reading. În timp ce am venit aici, câteva cărți care le citesc. Trying to fill myself up. Încercând să mă să primesc. With wisdom and knowledge. Cu cunoștință. And, and God's strength. Și cu puterea lui Dumnezeu. Okay, so the second thing you need to do. Al doilea lucru pe care trebuie să-l faci. Be a child, not a saint of God. Fii un copil al lui Dumnezeu, nu un sfânt al lui Dumnezeu. you got to remember that you're a child of God. Adus aminte că ești un copil al lui Dumnezeu. That as you approach him in your devotions and your time with him, că timp ce tu te apropii de el în devoțiune și în părtășia ta cu el, It's not about being a saint and a good person, a religious person. Nu vorba să fii un sfânt, un om religios, doar But it's about being a child of God. Să fii un copil al lui Dumnezeu. When my daughter comes up to me, când fetița mea vine la mine, oh man, it melts my heart. Uh, she'll come up in the morning, I'll be doing my devotions in the front room. And she, she wakes up, she comes walking down the stairs with her pink little blanket. Uh, and she'll come up to me, she says, Daddy, can I do devotions with you? And she'll go grab her little journal. And she'll be scribbling right there. And, and she's just wanting to be my child. Și vrea doar să fie copilul a mea. She just wants to be like dad. Vrea să, vrea să fie ca și tata. She just drawing little flowers in her journal. acolo flori în jurnalul ei. And, and it's the greatest thing in the world to me. Și e cel mai minunat lucru pentru mine. You know, when you spend time with your heavenly Father, Când tu petreci timp cu Tatăl tău ceresc, There's something about just being real with him and spending time with him. Eh, that, that moves his eh. heart. The Bible says as we draw near to God, he draws near to us. There's something powerful. Learn to be a child of God. Don't be a religious person. Make it about relationship, not religion. Third thing you need to do. is enlarge your capacity. Uh, mărește-ți capacitatea ta. In, the Bible talks many times about enlarging your capacity. Biblia de multe ori vorbește despre a-ți mări capacitatea. This comes through studying the word. Asta vine prin a studia cuvântul. This can come through uh, some schooling. Prin anumite școli. This can come through uh, uh, mentorship. Prin mentorat. You know, do whatever you need to do to enlarge yourself as a leader. Ca să crești ca și lider. So that you can hold more. Ca să poți să ții mai mulți. I've been studying up a lot on counseling. În ultimul timp am studiat despre consiliere mult. so that I can be a more effective counselor. Ca să fiu mai, un consilier mai bun. The majority of my time is filled up with counseling. Majoritatea timpului meu îl petrec în consiliere. And so it's an area where I'm trying to enlarge myself. E un, e un domeniu în care vreau să cresc și să măresc capacitatea. The fourth thing, al patrulea lucru, uh, is to pray in the spirit so you can stay in the spirit. Roagă-te uh, în Duhul ca să rămâi uh, în Duhul. The Bible says a lot about praying. Biblia vorbește foarte mult despre rugăciune. And there, there might be varied theologies in this room. Și poate sunt diferite teologii uh, cu privire la rugăciune în, uh, în sala asta. About what it means to pray in the Spirit. Ce înseamnă să te rogi în Duhul. And that's okay. Și asta e okay. The key is Dar cheia, that you understand the Bible says to do it. E că tu înțelegi că Biblia spune să o faci. For me, I pray in the Spirit every day. Eu mă rog în Duhul uh, în fiecare zi. Paul says, I pray more in the Spirit than any of you. El, Pavel a spus că mă rog în limbi mai mult ca voi because toți. Because it edifies and builds me up. Pentru că mă întărește pe mine. There are supernatural things you can do. Sunt lucruri supranaturale pe care le poți face. That have major natural implications to them. Care au uh, implicații naturale. I can't tell you why and how praying in the Spirit fills you up. Eu nu vă pot spune cum uh, rugăciunea în limbi te umple. But I can tell you that it does. Dar vă pot spune din practică că așa se întâmplă. I don't know how a gas pump works exactly. Eu nu știu exact cum merge, cum merge exact rezervorul, cum se umple. But I know when they put it in my car and squeeze the handle. Data asta știu că uh, uh, mă duc la benzinerie și uh, dacă strâng de mânerul ăla. It works. Și uh, bag benzină funcționează. When you pray in the spirit, când te rogi în Duhul, you will get full. Vei fi plin. And the, the last thing și ultimul lucru is daily devotions. Uh, uh zilnică cu Dumnezeu. The word of God is living and active. Cuvântul Dumnezeu e viu și lucrător. It's powerful. E puternic. This morning I had revelation from God. Dimineața asta am avut o revelație de la Dumnezeu simply by reading his word. Doar citind uh, cuvântul lui. He spoke to me. El mi-a vorbit mie. He challenged me to be full. El m-a provocat să fiu plin. He challenged me to be fresh. El m-a provocat să fiu I was in uh, Acts chapter 13 this morning. Eram în fapte 13 dimineața and, and Paul, asta. Peter and Paul uh, uh Peter Paul Paul was preaching. Uh, Pavel predica. And Paul uh, ends up he begins to go through this discourse și uh, începe discursul. As he's talking to the people and he goes through a lot of stuff in the Old Testament. Și vorbe, le aduce aminte multe lucruri din Vechiul Testament. And you could tell Paul was a man that was full of the word. Și îți dai seama că Pavel știa cuvântul. And as I was reading that, și ce citeam asta, God challenged me. Dumnezeu m-a provocat pe mine. Pancho, be more full of the word. Pancho, trebuie să cunoști mai mult și să fii plin de cuvânt. Use the word to be the living and active tool in your life. Folosește cuvântul să fie să fie un viu și lucrător în viața ta. The word of God is powerful. Cuvântul lui Dumnezeu este puternic. And we need to make sure that we prioritize word and prayer in our life. Și trebuie să ne asigurăm că aceste cuvântul și rugăciunea sunt priorități în viața noastră. So this morning I want to wrap up. Vreau să închei dimineața asta. Um, if you want to uh, close your journals and close your, your Bibles. Dacă vreți să vă închideți, puteți să vă închideți jurnalele și notițele. I want to pray for you. Vreau să mă rog pentru voi. Sometimes you can hear a message like this. Uneori poți auzi un mesaj de genul acesta. And it can bring a sense of condemnation. Și poate să aducă un sentiment de condamnare. I don't want to bring condemnation. Eu nu vreau să aduc condamnare. No, I want to bring a challenge. Ce vreau să vă provoc. For you to understand. Pentru voi să înțelegeți. Matthew 6:33. Matei 6 cu 33. Seek ye first the kingdom of God. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu. And all these things shall follow you. Și toate cele lucruri le veți primi. Something powerful happens when we seek God first. E ceva interesant care se întâmplă când îl cauți pe Dumnezeu prima dată. Living life full când trăiești viața plin is the only effective way to reach this generation. E singurul mod eficient de a atinge generația asta. Can we bow our heads this morning? Haideți să ne rugăm. Father God, Tată din ceruri, Lord, we pray today that you would come. Ne rugăm să vii în această dimineață. Lord, and that you would challenge us. Să ne provoci. To be people that are full. Să fim oameni care să rămânem plini, să fim plini. Full of you. Plini de tine. Full of your word. Plin de cuvântul tău. Full of your Holy Spirit. Plin de Duhul tău Full of your power. Plin de puterea full ta. Full of your anointing. Plin de ungerea ta. Father God, let us be people that would lead full. Doamne, fă-ne să fim oameni care vor conduce în, în toată plinătatea. Lord, that we would impact this generation. Să avem un impact în generația asta. Right now, if you're in this room, Dacă ești aici în această with every head bowed, every eye closed, ce nimeni nu se uită în jur, toată lumea are ochii închiși. And you would say today that you, you need to enlarge your capacity. Trebuie să mărești capacitatea. You need to work on being a Christian that's full. Trebuie să lucrezi la acest lucru, să fii un creștin care e plin. You've been running around on empty. Poate de multe ori ai mers cu rezervorul gol. And you know that it's been limiting your effectiveness as a leader. Și știi că îți limita eficiența ta ca lider. And today you want to make a fresh commitment. Și astăzi vrei să faci un, un nou legământ. To, to being a Christian that is full. Să fii un creștin care ești plin. Could you just lift up your hands right now? Îți poți ridica mâna and I'm going to pray for you. Come on, it's okay. No condemnation. Just lift them up high, and I believe as you do, God's going to just come and touch you. Just put both hands in the air. And I'm just going to pray right now. Fresh filling of the Holy Spirit. Oh, oh, Father God, we pray right now. Lord, let your anointing fall in this room. God, I'm asking you to come and touch young leaders right now. With your power, with your anointing, Lord. Father God, that you would come. Lord Jesus, and that you would just do a mighty work in this room. Tu să faci o lucrare minunată God, that you would strengthen and build up. Tu să întărești și să ridici. God, that you would lift up. Tu să ridici. Lord, that you would remove all sense of condemnation and guilt. Înlăturează tu orice, orice păcat de condamnare și vinovăție. Și mă rog, Doamne, ca să vii cu ungerea care a fost în fapte, capitolul 4 cu 31. Cuvântul tău spune că au început să se roage. Și a fost plin de Duhul Sfânt. Și au vorbit, au, după aia au vestit cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Mă rog, Doamne, ca ungerea ta să vină în sala asta chiar acum. Puterea ta să vină să atingă aceste vieți. Ca noi să fim lideri plini de ungerea ta, plini de puterea ta. Ca noi să predicăm, Doamne, ca autoritate. Ca noi să consiliem ca autoritate. Fă, Doamne, lucrarea asta în noi. Ca Tu să o poți face prin noi. Jesus name. Just keep your head bowed and your eyes closed for a moment. Rămâi un pic în prezența lui Dumnezeu. I, I want to pray for uh, one more thing. Vreau să vă mai rog încă pentru ceva. If you're in this room and you're, you're dealing Uh, if I could just, for the sake of everyone that's in this room, just everyone keep your head bowed and your eyes closed for a moment. Pentru dragul tuturor care aici în sală, dacă nu ți deschide ochii. Um, I just, I just feel there's a couple people in this room right now that are struggling with some major depression. Care, persoane care se confruntă cu depresie. There's some things going on in your life. Sunt câteva lucruri care, prin care treci în viața ta people around you don't understand, might not even know. Oamenii din jur nu te înțeleg, poate nici nu știu că ai problema asta. And all I know is that one touch from God can change everything. știu că dacă Isus te atinge, poate The woman with the issue of blood went after Jesus. Femeia cu scurgere de sânge a mers după Isus. For many years she'd had problems. Mulți ani a avut probleme. One touch from God O simplă atingere din partea lui Dumnezeu a schimbat totul. With no one looking around for a moment. Nici nimeni nu se uită în jur. You're struggling with some major depression in your dacă, life right dacă now. te confrunți cu depresie în viața ta. Just put your hand up and put it back down. I just want to see who you Ridică are. și pune jos. Vreau să știu doar cine ești. Father God, we just thank you for today. Lord, we thank you that you're going to come and build us up you're going to strengthen us. God, and as we draw near to you, you're going to draw near to us. Have your way in our life. And in Jesus' mighty name we pray. În numele Amen. Amen. You guys are awesome. Let me, let me give you one challenge as you leave today. That is, whenever the Holy Spirit speaks to me, Ori de câte ori Duhul Sfânt îmi vorbește, I, I really take a minute and I just journal about it. I write down some thoughts. eu imediat iau jurnalul, îmi scriu ce- ceva gânduri. I don't ever want to hear his voice Nu vreau să aud vocea lui and then just walk away and do nothing with și it. să plec și să nu fac nimic cu ce am auzit. So as you go through this whole conference this din week, ce treci prin conferința asta săptămâna asta, make sure you're taking some time to respond to God. asigură-te că îți iei timp să răspunzi la Dumnezeu. And I believe best days of youth ministry are in front of you. Amen. eu cred că cele mai bune zile Come on, God is good. He wants to do something big. vrea să facă ceva măreț. I believe. Can we give God a big hand eu in cred. this room? Hai să-l aplaudăm pe Dumnezeu. All right, amen.